Ulazimo jednu novu trećinu koja se zove Allahu Magfiret. Allahu oprost. Nadamo se da smo ovih deset dana tražili od Allaha da bude milosti prema nama i pokazali mi kako smo milosti prema drugima. A da bi nakon toga došao Allahu Magfiret, to je usko povezano i sa našim Magfiretom. I mi trebamo opraštati ono što je u ljudskom domenu i biti spremni da oprostimo. Jer je Allah Ta'ala se obratio direktno najbolje muslimanu posle poslanika sallallahu alaihi wa sallam i kazao Ala tuhibbuna i jagfir Allahu lakum. Za ne bi volio da vam Allah oprosti. Znači, o Ebu Bekre, za ti ne bi volio da ti Allah oprosti. A radilo se o tome da je Ebu Bekr dao sebi za pravo da više ne financira i ne daje humanitarnu pomoć i paket mjesečni. Onome koje je udario na čast Ebu Bekrove čerke, to jeste poslanikove žene Ajče Allahu ta'ala anha, naše majke. Pa je ovo druga trećina Allahovog magfirata, gdje trebamo moliti Allaha tabareke wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe i naše ruše postupke i da budemo od onih koji će se pripremati za zadnju trećinu koja je etkom minen nar, a to je i najbitnije. A ovo je sve uvrtira do toga. Ako nema Allahove milosti, ako nema Allahovog oprosta, kako će Allah te bareke u tala, Allah može sve, ali neće Allah onda naše bratove osloboditi od džahennemske patnije. I zato kaže poslanik Ali Salatu Osram, teško onom ko doži Ramazan, I ove sve beričete u Ramazanu, pa mu Allah Želešanu ne oprosti. Pa mu Allah Želešanu ne oprosti. Znači ovo je velika prilika, ovo je Ramazan, ovo je mjesec te obe, ovo je mjesec ibadeta. Uvijek su ibadet i mi smo namjenski stvoreni, ali ovo je mjesec ako se duša ne oplemeni. I ako se potpuno svom gospodaru ne vrati, vidi vas čanite pred mjesec trošite dragosljeno vrijeme, a selefi su dolazili u prvo doba u vaktu buha u mesčin. Ne da pričaju viceve i priče o kojih plaho koristi nema, nego da uče Allahu u knjigu i donose salavata poslanika ali salatu o stran. Zikre spominju Allaha te bareke wa ta'ala. Pa ako ti pređe u naviku zikr, bit će zakir. Ali Allaha žele šalva spominješ. A ti on pređe u naviku da stalno nešto brbljaš, od čega koristi nema, bit ćeš onaj koji brblja. I danas ljudi uglavnom brbljaju. I ružno čak i o Allahu govori. A kamo li onda o Allahu i stvorenjima? Umjesto da skoriste ovo dragoceno vrijeme. Evo sad me brat zove i kaže, jedan brat Muhammed u Švedskoj, pao sa skele i poginu. Jedan Allahom, miljenik, inša Allah, muđahid na Allahovom putu, To je naš život. Živimo od momenta do momenta. I čemu da se nada onaj čija duša je u rukama Allaha te bareke wa ta'ala i ne zna insan Vama tedri nefsum mada teksi gada. vama tedri nefsum bi eji erbin temud. Jer čovjek ne zna šta će sutra zaraditi. Šta ga čeka sada posle ovoga momenta. I ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti daleka Švedska, ali tamo propisano. I zato, dragi moj brate, koristi svaki sekund, a kamoli minutu, a kamoli sahat, a kamoli dane, a kamoli čita mjesec, da opremeni svoju dušu, koja će ti biti istrana, vodi, vodiš do Allaha te bareke wa ta'ala, u protivnom, ona nagovara na zlo. Ako je ne opremeniš, onda će ona te odvesti tamo gdje tvom tijelu nikako neće prijatno biti, a to je džahennem, da nas Allah te bareke u ta'ala sačuva džahennema i džahennemske bogne patnije. Mi smo i dalje u našem serijalu i spominjemo često da Allah te bareke u ta'ala kada god koji propis spominje, spomene i takvaluk. To je jedan vid približavanja Allahu te bareke u ta'ala, jer ljudi koji budu na srca, ljudi koji budu plemeniti, ljudi koji budu bogobojazni, dovoljno im je da kažeš i bojte se Allaha Đelešanuhu. I da oni vide da nešto nije u redu. Da treba odmah da nalaze duhovne sve povade. I da vide kakav je to rak u pitanju. Kakva li je to upala u pitanju. I da odmah traže kod ljekara svih svjetova. Allaha te bareke wa ta'ala odgovor i recept kako da iz te bolesti iz te bolesti izađu. Mi smo i dalje u suri Al-Tawbe u kojoj Allah te bareke wa ta'ala otkriva munafike obznanjuje mušrike i nevjernike pravi jaz i odvaja mu'mine od njih upravo u toj suri kako kaže Ibnu Abbas, puno je Allah tu rekao, wa minhum, wa minhum. I oni imaju takvi i takvi. Wa minhum men yakulu la tanfiru fil ard. I oni imaju oni koji kažu, nemoj da idemo u borbu na vrućini. Kaže, pa smo se bobojali ko ashabi, najbolja stvorenja, najbolja generacija posle poslanika. Pobojali se da i neće Allah te bareke o ta'ala sviju proglasiti munaficima, licemjerima. A danas, mislim da je onaj pravi munafik, misli da je mu'min ispod Čekića. Toliko ima visoko mišljenje o sebi. A i mi sami kada bi nam neko rekao, imamo ogranke ni pod sebe, to bi nas puno naljutilo. I poslužim se onom izrezom munafičkom, ja se bune kuna sajatin alejhim, misle da je svaki podvijek protiv njih. Jer munafik ne može podnijeti savjet. Munafik ne može podnijeti kritiku. I zato ashabi, kada vide grije, nisu šutali. A mi danas hoćemo da ljudi ne nama vide grije i da kažu šta će, moramo tebi tolerisati.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 Četiri su sveta, to je prava vjera. U njima ne griješite i bojte se i borite se protiv svih nevjenika, kao što se oni bore protiv vas. I znajte da Allah na strani bogobojazni i grijeha se konite. Znači Allah te barek evo ta'ala nas podučava da mi imamo svoje kadarske neprijatelje i da su oni svi mille u ahideh da su oni jedan ummet i munafici i sekularisti i demokrate i pravi mušici i židovi i kršćani i oni koji imaju imena muslimanska a staju sa njima u bodbi protiv muslimana sve je to jedno smeće koje se želi zapakovati u celofanu pa nam Allah Želešanu kaže se mi borimo protiv njih kao što se oni bore protiv nas Ali nam Allah Đerlešanu daje utjehu. Da je Allah Đerlešanu. Wa'alamu anna Allahe na'al muttaqin. Ali budite ubijeđeni, znajte s jakinom i ubjeđenjem da je Allah te bareke wa ta'ala na strani bogobojazni. Znači koliko god ne vjeri si smrkarili, evo i povlače snage iz Iraka u Afganistan. Te specijalce koji su konačno naučili da ratuju po pustinji i da ratuju po Faluđi i po gradovima. Da ratuju, znači, prsa u prsa. Takvi školovani dolaze u Afganistan, jer nevijenici u svom reportuaru imaju sljedeće, da svake godine u Ramazanu moraju proliti muslimansku krv na kvadrat. I oni se nimalo ne stide i kažu koliko hiljada. To je kadar. To je kadarska borba dok su god nevijednici ne mogu umirovati. Ali mi smo vjernici na takvalog vodi. Pa ćemo postupiti onako kako Allah te bareke o ta'ala hoće i njegov poslanik ali salatu u selam. U 44. ajetu kaže uzvišeni La jeste edunuke ledine ju'minune billahi u ljom il ahir en juđahidu bi evlarima pusim bi sebi lillah. Wallahu alimu bil muttaqin kaže oni koji vjeruju u Allah i naš svijet neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore na Allahovom putu zalažući svoje metke i živote Allah dobro zna bogobojazne znači ako čovjek izvrgava od borbe i traži nekakvo opravdanje da on u borbu ne ide to je dokaz da je on pravi munafik jer suprotno munafiku je isteni mu'min koji voli Allaha te bareke wa ta'ala i voli džennet i voli borbu na Allahom putu iako je ne preživkuje, ne preživkuje. Jer kaže poslanik kada je salatu wa salam وَلَا تَتَمَنَّوْ لِقَالْ عَدُوُ Pa i da lakitumuhum fasbutu, nemojte priželjkivati direktan sukob sa nevjernicima, jer ne znaš ti još buškarčina toga dana biti. Ali kada dođe do borbe, onda postojni budite. onda nema povlačenja. A u Kur'an uzvišeni kaže Odkurullah i kefirul alekum tufle'un Kada se sukobite sa takvim nevjernicima, onda ili budite. Šta će vas učiniti postoji? Pa zapali jednu da se smiri duša i srce i, i pluća. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Puno Allaha spomini. Znači, zikr na Allahovom putu, spominjanje na Allaha, je spanač od Allaha Đelešanu koji te čini, čini jakim da ti ne može nevjernik ništa. Pored tolike tehnike ne možete, osim možete Allahom dozvolom ubiti, a nikako ti u rikvac ne ideš. Tad ti rikvac ne radi, samo ti radi pet brzina, u stvari četiri koje idu naprijed, a ona peta ne radi nikako. To je mu'min koji se oblikovao bogobojaznošću, strahom od Allaha tebareke wa ta'ala. Dalje Allah tebareke wa ta'ala opisuje u suri Teube, taj mesiđi dzeral, mesiđi smutnje i nereda, koga su munafici uspostavili u Medini, kako bi mogli svoj tabor uhrbati i kako bi mogli što veći zada i što veći udarac muslimanima zadati, pa i Allah te bareke od Allah razotkrio. Kaže uzvišeni, ola teku fihi ebeda, al mesiđi du usisa ale takua, من أول يوم أحق أن تكون فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Ti u njemu nikad molitvu nemoj obaviti. Mesđi čiji su temeli već od prvog dana postavljeni na bogobojaznosti, zaista zaslužuju da u njemu molitvu obavljaš. U kojoj su ljudi koji vole da se često peru, a Allah voli one koji su čisti. Ovo je odgovor onima koji nam prigovaraju i kažu to što vi radite to su mesađiti derav. To su mesađiti ili mesađiti smutni. Allah nas opisiva ovde. Pa ponovo čitajte ove ajete. Jesmo li se mi okupili da činimo zaviru muslimanima Allahovim evlijama? Jesmo li prljavi mi ili se čistimo? Jesmo li mi to htjeli da na neki način ne znamo šta ćemo od sebe, ili smo to iz takvaluka prema Allahu tebareke u tada uradili, kako bi zadobili Allahu pomoć, jer Allah tebareke u tada pomaže one koji su iskreni i one koji su spremni da žrtvuju svoje mete i svoje živote za prosperitet ove Allahu tebareke u tada vjeri. I nema nikakve veze sa mesčidom dirarom u Medini, koga su napravili munafici pored poslanikovog mesida, u kome nije bilo ruhi pak i nije bilo brojanje i nabrajanje i smišljanje i sveta noć ova i ona i meludi mrtvom i živom i tehvid i tevhid i četresance i vjenčavanje starih deda i nena kako sad trebaju obnoviti svi vjenčanja jer je to dobar biznis Pogotovo sa starim dedama i nenama koji su pobjedi na zapad, pa i sad treba legalizirati, a to sve fino ne košta puno osim 300 maraka ili 1500 kruna ili 150 ili 200 dolara. Dolazi čovjek i kaže, Fendija, ja bi trebao kurban zaklati neš, nešto se ne osjećam dobro. Kaže, nema potrebe, ti treba da hakmu proučiš, Ali kaže, ja ne znam to. Pa upravo ti kaže, naša onoga koga znaš. Ko zna? Samo premosti to što bi dao za kurban, ubaci ovaj nacionalni kurban da on to preuzme. I to je sve u redu. I to sve može nekom je stati pod kapu. A ako vjernici hoće da budu čisti od svega toga, onda su oni munafici u najmanju ruku, ili su sekta, ili su oni koji čine nered i smutnju, a kao drugi svi red i blagostanje uspostavljaju. Pa hoće li se, pamet, hoće li se razumom obdareni opa, opametiti ne bi dali la ibratun li ulil albab, sve je to pouka za razmišljanje onima koji tvrde su pametni. Kaže Allah te bareke u otara dalje, govoreći o toj zgradi koja će se porušiti tom mesđidu munafičkom. A ta men estese bunjanehu ala takva min Allahi wa ribvanin hajrun a men estese bunjanehu ala šefađurin had harin tan nara bihi fi nari jahannama wallahu la jehdir kauma zalimin. Opisi Allah te bareke wa ta'ala kako izgleda građenje džanije. A ko gradi zašto džaniju? Allah Đelešanu baš u suri Teube kaže innama je emuru mesađi Allah men amana billahi wal yawmil akhir wa aqama ssalata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa an en min al muhtadin kaže zaista džamije grade i održavaju oni koji vjeruju Allaha i sudnji dan obavljaju namaz ne šaraju nisu mutne velije nego su mu ta velije i daju zekijat. A ne kažu, ne mogu ja dati zekijat da sam se ja oko toga znoio. Jedva ja nažeo šemce, sebi sedio da ja dadnem Allahu. Ne ide to. I onda kad vidimo ove katastrofe, onda kajemo šta je ovo? Vole mi jahša illa Allah. Ovo je jako bitna osobina za onoga ko gradi džamiju. I ne boje se nikoga sem Allaha Želešanu. Danas se ljudi boje ljudi, boje se institucija, Boje se nene kad kahne, iza vrata ne da se, ne mogu se vrata od nje otvoriti, ali nije više nena, neko je lepa vrena, ama Dugačeva ušla u džaniju. I molim te lijepo zagradla vrata da se ne može od nje ući. I nema snage onaj koji predvodi da kaže na minderu gore, na gorni strat, nije ovo za vas. Pa ne smije mumin da zatvori vrata da na, putu klanja, zabranio je to poslanje kada je salatu u sram. To smeta ljudima, neko će imati potrebu. Možda neko je bez adresa ušao pa se sjetiti. Možda će neko ovdje se izgubiti pa ga mora mijenjati. Neko ga će džini džamije natjerati. Neko će shvatiti te obje doći pa u džamiju navaliti. Ali kako ćeš kad je brena vrata zatvorila? I to je sve u redu. A poslanikova džamija je primjer takvaluka i primjer ljudi koji se vole da se čiste, a Allah voli one koji su čisti. Pa Allah Đelešanu se pita da li je bolji onaj koji temen zgrade svoje postavlja na strahu od Allaha, znači na bombojazošću i želi da mu se umiri na taj način ili onaj koji temene postavlja na rubu ivice propasti koja će zajedno se s njim u džahennem strovaliti i slušiti. Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. I mi danas se pitamo, zašto se ljudi svađaju u džami? Zašto džamije pune vlage? Zašto u džami ovako ili inako? Pa zato što te džamije uglavnom u ovo moderno doba se ne grade od halala, nego od naama i nataji i često harama. لا حول ولا قوة إلا بالله كما شاء الله تبارك وتعالى داني وستوبتني صنايته سورة التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم الله نيشه كاستي نقرأ يفوت زلوت لهم نارضهم prije nego što učinu ono što im je on zabranio. Allah voli bogobojazne, Allah sve zna. Znači oni ako, ljudi ako griješe, čine ono što je Allah te barekemo tada zabranio. Allah takve neće uputiti na pravi put. A onda idemo, draga moja braća, do jako interesantnog ajeta. 119. ajeta u suri Teube. Nekada ljudi nekoga ostaje na cjedilu. Kontaju da će borbom i propagandom i nekakvim teedibom i heđnom izbjegavanjem, odricanjem nekoga slušiti ko bude iskren, ne može ga slušiti nikom sem Allaha tabareke wa ta'ala. Ka'b ibn Malik i njemu dvojca još braće, ne rođena nego druga dvojca sahaba, zbog dunjalučki razloga nisu ošli na tebuk, ali su bili isteni. Pa je odgajao poslanika alaih salatu wa Pitao je zbog čega nisu otišli. Nisu kao monazici govorili pa bilo vruće, pa da se radno negdje u blizini mi bi sama pošli. Mi smo slabi i tako dalje, nego su rekli, o Allahov poslaniće, šegarat na dunja, dunja nas je zaokupirao. Priznali i odmah kazna dolazi. 53 dana niko od ashaba i selam ne naziva. Zamislite, te ashave svaki dan se postrojavaju pet puta u džami. Sa najboljim ashabima i niko im ne benda jedan postol. Kao da ne postoji. Jesu li ostali vjerni? Jesu li posumnjeli u Allaha Đelešanu? Još je ovo bilo dobro namjeru izbjegavanje, ciljem da Allah pokaže istinu. Pa je rekao Allah sljedeće, Ja ejuhel ladine amenu takullah, wa kunu ma sadiqin. O vjednici, o Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, o Ebu Bekre, Omere, Osmane, Alija, i drugi ashabi, muhađiri, ansarije, bojte se Allaha želešanuhu i budite sa ovom trojicom, budite sa Kavim Malikom, budite sa ovim ljudima koji su iskreni, oni nisu lagali, bili su jasni, oni su bogobojazni. Znači, Allah te bareke o ta'ala na naređuje poslaniku, ali salatu o salam. A vidljivo je da su ljudi počinili gdje. Danas te ljudi ostavljaju. I zaleđa ti svašta govori. I nemaju snage da ti dođu kao koga, koga jagi. Krokodilske suze za tebe, za tobom liju. Ali nemaju snage da ti dođu pa da ti kažu ovdje si pogrešio, Evo ti dokaz. Ovako Allahova knjiga i sunne poslanika ali salatu wasalam govori. Nego jednostavno postupaju onako kako ne postupa pravi mu'min. Dalje kaže Allah te bareke u ta'a u 123. majetu Ja ejuhel ledina amenu katilu ledina min al kufari vali jeđidu fikum gilfa va'lamu anna Allahe ma'al mutaqin O vjenici borite se protiv nevjenika koji su u blizini vašoj I neka osjete kod vas žešćinu. I znajte da je Allah na strani bogobojazni. Ne treba više vjernik iz Bosne tlaho da hoda po svijetu i da traži šehadet na drugim mjestima. Evo vidimo svaki dan kako nevjernici ne ostavljaju vjernike na miru. Odjednom upadaju u kuće i premeću muslimanske kuće traže kobajagine kakav dinamit i traže nešto, hoće od nas da naprave neke ljude koji ljude jedu. Samo zbog toga što ne mogu od muke da spavaju. Jer mi nećemo da vjerujemo u njihovu vjeru. Mi hoćemo da budemo u ahidini. Hoćemo da budemo monoteisti. Da budemo oni koji će Allaha obožavati. I da Allahov zakon u svojim kućama sprovodimo. A uz Allahov pomoć i u svojim avlijama i u svojim mahalama i u svojoj filđan državi kada zato sazrije situacija ne znaju šta će drugo pa onda moraju malo kalemom, malo federalnom televizijom malo zastrašivanjem malo ovim ili onim ali neće uplašiti Allahove Allahove evlije na zemlji to samo povećava ubjeđenje da smo na istini Jer je Allah te barek evo ta'ala kada je, kada su ashabi vidjeli sve saveznike, znači što je bilo nevjenika tada na Dunjaluku, krenuli su na Medinu. Pa šta kažu ashabi? Ima li do Švedske negdje prolaz? Može li se u Kanadu? Može li se u podmornicu? Ne, ne, ne. وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا I kada su mu'mini, ne žene, a nekada su žene mu'mini i ljudine, a nekada ljudima treba dinije kupiti. Kada su mu'mini saveznike vidjeli, šta su rekli? Kalu, hada ma wa'adana Allahu wa rasulu. Ovo je ono što je u kadru određeno, ovo je, ovo je najavio ovakav tempo života Allah i njegov poslanik. O sadaka Allahu wa rasulu. A istinu govori Allah i njegov poslanik. Wa ma zaduhum. I to im je samo povećalo imane o teslima. To im je povećalo iman i predanje u Allaha tabarak evo ta'ala. Znači, mu'mina, ne možeš prepasti uz Allahu pomoć. Ako ga želiš prepasti, recimo, boj se Allaha, on tada plaći. radio si grije, onda se on promijeni boju kože, promijeni. Ali da ga može prepasti ni atomskim, ni ovim, ni onim oružjem, ne možeš ga prepasti, eto, uvjeravate se iz dana u dan. I vidite da se samo pred mu'minima morate povlačiti i munafike uzimati za sredstvo da brane vaša leđa kako ne bi u paketima se američkoj naciji vraćali. Zato vjernik, musliman, Allahov rob, mora biti hrabar, mora biti odvažan, mora biti mu'min i mora biti žestok prema grijesima i prema nevjernicima. Sada ide da izradi neki rodni list i gledam kako džahili i griješnici gledaju u nas kada smo mi van zemaljci. Oni trko se Allahu te barek o ta'ala u sred ovog lijepog Ramazana kažu gospodaru mi se pokoriti nećemo. I vidiš im već svinske i majmuske face. A majmun nema lijep osmi, a krmača nema ni lijep osmi, ni lijep izgled, ni lijep zvuk. I kad te te dvije kategorije ljudi pogledaju, odmah ti bude jasno. I još više dobiješ jekin i ljubav prema ovoj vjeri da ustreješ i da nikako sa Allahom puta ne stineš. A e, kulu kao li hada ostavila li o nekom stavfiruhu, innehu huma gafuru rahim, u ahiru da'vana, anilhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد نلزم الصور يونس <coughs> وكوي الله تبارك وتعالى كاج الشيخ طم آية إن في خلق ال... إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وثمني dana i noći i onome što je Allah na nebesima na zemlji stvorio, zaista je dokaz za ljude koji su bogobojazni. Bogobojazan čovjek u svim detaljima razmišlja. I to mu samo jeki povećava. A čovjek bojazan, koji slijedi egoizam, to jeste slijedi svoje strasti, on samo razmišlja kao hajvan. Gdje će se dobro raslagati nečega? Gdje će svojim strastima udovoljiti, a nikad im ne može na dunjaluku udovoljiti. I zato je Mukmin dobio epitet da je on mu teklija, da je on bogobojazan i njemu samo to povećava iman i objeđenje. Zato molim Allaha tabareke wa ta'ala da budemo od bogobojazni, a da ne budemo od onih koji svoje strasti su za Boga uzeli. A za kraj, draga moja braćo, dobio sam u Emane da vam pročitam jedno pismo jedne naše sestre muslimanke, a vi znate da je jedna muslimanka u vreme Ibn Mubareka, tog velikog muđahida, u stvari Ibn Kudame, rasplakala Ibn Kudamu i ostavila ga bez teksta. Čovjek koji je vojsk, vojsku ođa bio, i Alim bio, i vodio na hiljede vojnika, nikoga nije mogao toliko ostaviti bez teksta kao jedna muslimanka koja je žrtvala svoga muža, i svoga brata i svoja dva sina na Allahovom putu, a na kraju otkinula je svoje petenice kako bi Ibn Kudama svezao sedlo od svoga konja i tako trošio njene, njene petenice na Allahovom tabareke wa ta'ala putu. Pa nekada, pored toga što je vjernica u osnovi često slaba, ima te slabe momente mjesečnom pranje i emocije, ali često vjernica može biti dobar primjer stabilnosti i savjeta drugima. Pa ćemo pročitati jedno pismo jedne sestre koja se obraća muslimanima koji danas kao da uživaju kada jedni druge tračaju, kada jedni druge ogovaraju i kada se protiv jedni drugi verbalno na ovaj ili onaj način bore. Pa to ostavlja traga. Mi mislimo da to da su ljudska srca toliko jaka nekada i muslimanka ne može čitavo noć zastati razmišljajući zbog čega su ljudi došli u stanje da jedni druge ne mogu vidjeti, da jedni druge ne mogu selamiti i da jedni drugima ne mogu u facu pogledati, naprotiv, izgledaju kao zavađene neprijateljske snage pred samu bitku. Bismillahirrahmanirrahim. Zahvala pripada Allahu samo, zahvala pripada Allahu samo njega, njega hvalimo i od njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo zla naših duša i zla naših dijela. Onaj koga Allah uputi, taj neće zalutati. Onaj koga on na stramputicu odvede, nikomu napravi put, ne može ukazati. Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha koji je jedan jedini, koji nema sudruga. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i poslanik. Neka je Allahu salavat i spas na njega, njegovu časnu porodicu i njegove ashabe, kao i na sve one koji slijede i dobročinstvo čine do sudnjega dana. Uzvišen je Allah, Želešanu, upućuje u svom govoru pa kaže o vjernici pokoravajte se Allahu i poslaniku i predstavnicima vašim ako se u nečemu ne složite obratite se Allahu i poslaniku ako vjerujete u Allahu i onaj svijet to vam je bolje i za vas rješenje ljepše An-Nisa 59. aj također uzvišeni kaže ukoliko, ukoliko se oko bilo čega sporite konačan sud je kod Allaha Ashura 10. aj Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh poštovana braćo Allaha molim gospodara svega da ovi moji par riječi doprije i dođe do vaših srca, a također ga molim u ovom svetom i odabranom mjesecu da ujedini srca muslimana okupi u sapojima u zajedničkom pokoravanju gospodaru nebesa i zemlje. Kao sestra muslimanka, dužnost mi je upozoriti svakog od Allahu i robova shodno svojim mogućnostima, svojim, svom znanju na međusobne na medisovno razvilaženje, inša Allah, ne gubeći nadu Allahu milost, da će možda ovo moje iskreno obraćanje uroditi plodom i postaknuti svakog od vas, pojedinačno ili džematire, na buđenje svijesti i popravljanju grešaka. Tužno je danas dočekati Ramazan, odabrani mjesec, a braća povjeri razilaze se u međusobnom sukobu, a pojedini se čak odliču drugi. Tom razileženju najviše se raduju šeitani iz reda džina i ljudi jer ne vole da se dobri ljudi ujedine oko bilo čega, oni u stvari žele njihovo razjedinjavanje, jer dobro znaju da ta razbijanja, da to razbija snagu kojom se ostvaruju dostojanstvo u vjeri i predanost Allahu Đelešanuhu, uzvišeni Allah kaže i ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli, ali Imran 105. jaj, uzvišeni također veli On propisuje uvjeri ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujem tebi i ono što smo naredili Ibrahimu i Musavu i Savu. Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte. Šura 13. ajet. A sahabi radijallahu ta'ala anuhu su se razilazili, ali to nije dovelo do njihovog cjepkanja i neprijatelstva i mržnje. Suprotna mišljenja su postala čak i u doba vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem. Dok se vi kao manjina pojedinci ne možete složiti ko jednog problema ili sličnih problema, dušman koristi šansu u svom organizovanju protiv vas, veseleći se i smijavajući se vašim razjedinjavanju, hoće li niko od vas biti više ili manje u pravu. Sva ta cjepkanja poglače za sobom veliku opasnost, osvajajući više šetanske, otvarajući više šetanska vrata, navodeći, ne vodeći računa da negdje stoji i piše muslimani su braća. Da li braća dok, ste, dok su trebali, da li braća dok ste trebali jedni druge, zašto se zaštitili bratstva i jedinstva do slijedjenja Kur'ana, Kur'ana i sunneta, saglasnost kako bi se ukazala zajednička riječ i ostvarilo dobro dunjalu kaj ahireta. Gdje su ispravna braća? Gdje su oni koji su se pozvali na bratstvo? Gdje su oni koji su spremni da brane moju čast? Čast moga nikaba, moje vjere, čast moje djece. Da li spavaju ili se i dalje trepiru i griješe i žele Allahu zadovoljstvo i stvorenje vječnog cilja, to jeste cilja do dženeta. Možda zbog vaši podvajanja i naslaganja ne bude zaštićena moja čast kao sestre muslimanke na ulici u bolnici. Da li ćeš i tada, brate, ti isti pomisliti, pomisliti da je kao sestra, kao, da ja kao sestra pripadam ovom ili onom taboru? Da li ćeš mi se na dženazu odazvati ako mi uzviši Allah uzme dušu? Pitaj se hoćeš li i dalje misliti da nije vrijeme niti mene odbraniti, niti moju čast, niti meni dženazu klanjati. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da našoj braći podari međusobnu bliskost, da zavole jedni drugi, te da, da, te da im u srcima da ispravnost, ukoliko vam namjere budu ispravne, lako ćete doći do rješenja, a ukoliko nisu, svak će biti zadovoljan svojim mišljenjem i druga mišljenja neće zanimati tada će uspjeh biti suviše daleko na putu da uspjeha držimo se Kur'ana i sunneta. Naša posljedna dova je hvala gospodaru svih svjetova, o muadil. Allahumma isa l-islamu wa isa l-muslimin, wa adilla širke wal mušrikin, fansura ibadak al-muvahidin. اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم ألف قلوب المسلمين اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا وارزقنا اجتنابته اللهم علمنا بما جهلنا وزدنا العلم النافع اللهم اغفر لنا في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين اللهم لا تجعل أحدا منا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة عندك إلا قضيت حاجته يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم